Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրար Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Արցախյան գոյապայքարի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Գեգամ Գաբրիելյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Շախմատի թիմային առաջնություն պաշտպանության բանակի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների միջև։ Ազգային ազատագրական պայքարի ռահվիրան Վազգեն Սարգսյանի տեղն ու դերը հայոց նորագույն պատմության քարուղիներում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Զինվորական երթում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում օրերս կազմակերպվել էր հանդիսավոր միտինգ։ Նվիրված բանակ զորակոչված նորակոչիկների հերթական խմբականակի երթման առողջությանը։ Ավանդույթի համաձայն նախքան միջոցառման մեկնարկը զինվորականները ծայգներ են խոնարել եւ պատվի արել Արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած տղաների շատակահավերժացնող հուշակոթողի արչեւ։ Բանակային կյանքի ամենասպասված ու ամենապատասխանատու իրադարձություններից մեկն է համարվում զինվորական երթումը, ինչը նաև նորակոչիկների հասունացման եւ հարինիքը պաշտպանելու պատրաստակամության հերթական վկայությունն է հանդիսանում։ Լսենք Վարուժան Շահնազարյանին։ Թե բարոյահոգեպես, թե ֆիզիկապես, եւ թե մտովին ամուր են տրամադրված զինվորական ծառայությանը պատրաստության պլանի համաձայն իրենց պարապմունքները նախատեսված բոլորը յուրացրել են, ունեն ոչ թե լավ, այլ գերազանց ցուսանիշներ են ցուսաբերել այն առաջնահերթ անհրաժեշտ գիտելիքները, որը որ պետքա ունենա զինվորը, լավից մի քիչ բարձր ցույց են տվել արդեն։ Պատրաստ են հետագա ծառայությանը միանշանակ։ Արնական կեցվածքով ու մեծ խանդավառությամբ տղաներն իրենց հարազատների արչև երթում են անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանները։ Պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ուշեշտում, թե դերժեմ երթումս թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատրաստել մարտական ոգին տեղը, ամեն ինչ տեղը։ Գիտակցաբար եկել եմ ծառայության, ուզում եմ ծառայեմ հայրենիքիս, օգնեմ ինչով կարող եմ, սովորեմ որևէ մի մասնագիտություն եւ դրանով օգնեմ հայրենիքիս։ Մասնակցելով ворթիների ու թորների զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությանը հարազատները բոլոր զինծառայողներին իրենց մաղթանքներն են հողում, որ դրելով ծառայության ընթացքում լինել կարգապահ եւ խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները ինձ համար մեծ պատիվ է ունենալ բանակահամալուրող զինծառայող, որի համար մենք ջանք ու երան չենք խնայել մեր մեթոդական օգնությունը, մեր փորձը օգնենք իրան հասցնել որ հետագայում մեր բանակի համար որպես օգտակար փորձ ունեցող մասնագետ համալրի մեր զինված ուժերի շարքերը։ Պիտի պատվով կատարեն մեր այս մի կտոր հողը պիտի պահվի, ամեն մին ծնողել պիտի յուրանք են հույս տա վարքյան վենկենան այս հողը պահեն։ Խաղաղություն լինի ամենից կարևորը, առողջություն իրենց, հաջող ծառային տուն վերադարձն իրենց ծնողների մոտ։ Թող ծառայությունը լավ անցնի։ Լավ ծառային, կարկախ պահնին, մեր հայրենիքի պաշտպանին, իմ թորնիկսա։ Եկալն բարի ճանապարհ մաղթ։ Հորնոսա քինամ, շատ գոհում վար արդեն հասալա իր նպատակին քինամացարայության, մեր երկրին խաղաղություն։ Այդ ամփորձանք երեխեր կքինենք եմ կցանկանայի բոլոր ծնողները հպարտանան ինձ արայողներով, ցանկանանք իրանց բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, ամփորձակ ծառայություն եւ ինչու՞ չէ բանակում ունեցող հաջողություններ։ Բոլոր ժամանակներում հայրենիքի պաշտպանությունը եղել ու մնում է մարդկության ամենավեհ առաքելությունը որի համար իրենց կյանքն են զոհաբերել ժողովրդի լավագույն զավակները։ Հետևաբար նաև բարոյապես ենք պարտավորված բարձր պահելու մեր նախնիների, ծնողների ու եղբայրների հերոսական կերպարը։ Հենց այս միտքն էլ Կարմիր թելի պես անցնում հանդիսավոր միտինգին ելույթ ունեցողների խոսքերում։ Զինվորական երթմանարարողությունն ավարտվեց նորակոչիկների հանդիսավոր շարանցումով։ Գեգամ Գաբրիելյան Մարտն ու զինվորականը Օրերս Ասկերյանի շրջանի Խանձ համայնքում տեղի է ունեցել հույս ցերեկույթ, Նվիրված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Զորամիավորման շտաբի պետ գնդապետ Գիգամ Գաբրելյանի հիշատակին։ Ելույթներ են ունեցել նվիրյալ հայորդու ծառայողական ու մարտական ընկերները, նախկին ծառայակիցներ եւ ուսուցիչներ։ Հույս ցերեկույթ առիթ էր նաև ներկայացնելու Գիգամ Գաբրելյան մարդու եւ զինվորականի կերպարը, նրա հետ կապված հիշողությունները։ Խոսելով Գիգամ Գաբրելյան զինվորականի արժանինքների մասին, ըստ գեներալ-մայոր Թեմուրշան Նազարյանի, որպես բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչ Գեգամը կարող էր եւ չպետք է ամիջական մասնակցություն ունենալ առաջնագույն տեղի ունեցող մարտական գործողություններին։ Իսկ մարտական ընկերոջ Ջիրար Պողոսյանի կարծիքով նա այն հրամանատարներից էր, որ երբեք կյանքը չէր խնայի հայրենիքի համար։ Շտաբ պետի տեղը մենք բոլորս էլ գիտենք զինորականից, որ դա հրամանատարական կետն է, բայց Գեգամեն ազնվորությունը չէր, որը որ կարողանար նստել հրամանատարական կերպում եւ փորձել ձորքերը ղեկավարել կամ հրամանատարի հրամանները իրականացնել հրամանատարական կետից։ Ինքը այդ կանոնագրքի բոլոր նորմերը խախտեց։ Ինքը իր անկչուներ գտնվել այդ առաջնագծում։ Ինքը իր անկչուներ ամիջապես ղեկավարել այդ ուղղության վրա ձորքերը։ Իր խնդիրը շտաբներ, շտաբի ղեկավարումն էր։ Այս դեպքում այդ մարդու հերոսությունն է։ Ինքը որոշել է որ պետքա ղեկավարի զորքը ձևով ինք ժամանակ էր գտնում գիշերը ժամ 1 ժամ 2 ժամ գալիս էր հրամանատարական կետ այն խնդիրները որը պետք է կատարեր դնում էր կատարում դարիվ տաբի ամբողջ աշխատանքը կարգավորում առավոտը նորից իր մեքենայով հայտնվում էր այն ուղղության վրա, որտեղ որ ցումեր ամիջապես ղեկավարել մարտական գործողությունը։ Մենք մեզ համար պետք է ունենանք արդեն չափանիշներ, որից մեկը, ասենք, նույն գեղամի չափանիշն է, ասենք, իր գործողությունները, իր կատարած խրանքները եւ նաեւ ինչ չէ, իր նաեւ ղեկավարման նոր մոդելը եւ նոր մոտեցում բազմաթիվ անգամ փայլել է իր գիտելիքներով, իր նախաձեռնություններով եւ զբաղեցրել է բոլոր հրամանատարական օղակները եւ բոլոր օղակներում էլ ինքը արդարացրել է իրեն։ Գեղամը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այո, այն հրամանատարներից է, ով պատրաստ է իր կյանքը նվիրաբերել։ Ոչ մի վարքյան չխնայելով իրեն, շատ համարձակ, շատ նախաձեռնող, ոչ մի բանից չխուսափող, միանգամից մի քանի խնդիրներ սենց իր վրա վերցնելով, կազմակերպելով, այսպիսի ազնավոր դրսևորությունը։ Երբ հակառակորդի դիվերսիոն խումբը փորձեց մխրճվել մեր պաշտպանության խորքը, երկրորդ պաշտպանական շրջանը ինձ Գաբրելյանի գլխավորությամբ ստիպեց հակառակորդին ցանկի գալ, խնդրել 2-3 օր, որպեսզի թույլատրենք իրանց դիակները վերցնելու։ Միշտ պարտացել ենք այդ մարդու, այդ զինվորականի գրագիտությամբ, ակտիվությամբ Գիհամ Գաբրելյանը ծնվել է 1977 թվականի փետրվարի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Խանցկ գյուղում։ Դեռ 17 տարեկան էր եւ դպրոցում էր սովորում, երբ որոշեցու անդամագրվեց Արցախյան գոյապայքարին։ Իր հարցազրույցներից մեկում անկեղծորեն նշելով, թե այն ժամանակ այլ մասնագիտություն չէր պատկերացնում։ Դողերի սեղինակին բախտ է վիճակվել նրան հանդիպելու նաև 2017 թվականի փետրվարին հակառակորդի կողմից կազմակերպված դիվերսիոններ թափանցման օրերին, երբ նա տվյալ պաշտպանական ուղղության զորամասի հրամանատարն էր։ Երբ հարմար պահեր կրակելու համար սկսվեց մարտական գործողությունները եւ մեր զինծառայողները խոցեցին 3 զինծառայողի։ Հակառակորդի 5 զինծառայողները հետ գնացին հակառակորդի ստորաբաժանումը երկրորդ անգամ հարձակվեց մեր դիրքերի վրա սակայն մեր զինծառայողները սպասում էին նման գործողությունները եւ նույնպես երկրորդ անգամ խոցեցին հակարակորթի երկրորդ խմբին, պատճառելով նրանց կորուստներ, երկրորդ խմբից հակարակորթը թողեց դաշտում եւս երկու դիակ, իսկ մնացածները խոչապար հետ արժեն։ Հակարակորթը թող իմանա, որ մեր սովորական 18-19 տարեկան ժամկետային զինծառայողները պատրաստ են ոչնչացնելու հակարակորթի հատուկ նշանակության ջոկատայիներին։ Մենք հոգով ուժեղ ենք եւ պատրաստ ենք ցանկացած մարտական գործողություններ կատարելու։ Մենք հրամանատարներս եւ մեր զինվորները բոլորը գիտակցում են, որ այս հողը, այս հայրենիքը գծվել է մեր հայրերի, մեր papերի, մեր եղբայրների արյան գնով, որոնք պայքարել են, զոհվել են, արյուն են թափել այս հողի վրա։ Եվ բոլորս պատրաստ ենք պայքարելու եւ պահպանելու մեր հայրենիքը։ Մանկության ու մարտական ընկեր Սամվել Գրիգորյանի եւ ծառայողական ընկեր Մանուկ Բադալյանի խոսքերով, ինչպես դպրոցում էր փայլուն սովորում, այնպես էլ փայլուն զինվորական էր, օրինակելի ընտանիքի հայր, անփոխարինելի ընկեր, միշտ զինվորի հետ ու զինվորի կողքին։ Գերազանցությամբ 3 հոգի էինք սովորում, ես, Եղամը եւ մեկ աղջիկ, եւ բավականին ակտիվ էր Եղամը դասարանում, որովհետեւ ինքը լավ հիշողություն ուներ, բացարձակ տիրապետում էր բոլոր առարկաններին, սիրում էր պատմողական առարկաները։ Միասին ծառայում ենք Խոջալովի ուսումնական զորամասում 5 ամսվա դասընթացներ էին եւ ստացանք լեյտենանտի զինվորական կոչում եւ նշանակվեցինք դասակի հրամանատարներ։ Գերազանցությամբ ավարտեց ակադեմիան եւ մի քանի տարի ծառայեց հայաստանյան հատվածում, այնուհետեւ նորից նշանակվեց պաշտպանության բանակում սկզբ սկզբից որպես հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ, այնուհետև արդեն երկրորդ պաշտպանական շրջանի հրամանատարն էր։ Այն ժամանակահատվածում 2014-17-18 թվականների եւ հակառակորդի կողմից բավականին սադրանքներ էին իրականացում առաջնային գծում դիվերսիաների, հրետակոծությունների, այդ տիպի միջոցառումների յետ մղման դրանց կանխարգելման նպատակով մենք քննարկում ենք իրար հետ, ինչպիսի որոշումներ նախաձեռնենք, որպեսզի հակառակորդին նախահարձակ լինենք։ Բոլոր հրամանատարական ուղակները անցել է պատվով։ Ես հիշում եմ, երբ որ ինքը ծառայում էր Մարտունիում որպես զորամասի հրամանատար, իր ղեկավարման ժամանակահատվածում զորամասը զինված ուժերում ճանաչվել է լավագույն զորամաս։ Ուրախացել եմ, երբ որ լսեցի, որ Գեղամին առաջխաղացման կարգով նշանակել էին առաջի բանակային կորպուսում շտաբի պետ, որովհետև նա արժանի էր հրամանատար լինելուն։ Գեղա Աբրամը հայտնվեց թողբոհի մեջ, նա իր հետևից տարավ այդ մեծ լուծը, որովհետև իրենից երևի շատ բան էր կախված։ Մարտի ելքը երևի թե որոշում է եղամի նման հրամանատարների ճիշտ եւ ժամանակին ընդունված որոշումների արդյունքում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նա հերոս է, մենք գիտենք, որ եղամի թողած գործը, եղամի կիսատ թողածը մենք բոլորս պարտավոր ենք շարունակել, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Պետք է առաջ գնալ պետք է օգնելով, հիշելով, մեծարելով մեր բոլոր այն հերոսներին, ովքեր իրենց ամենաթանկը կյանքը զոհաբերել են հանուն ասորվան, հանուն խաղաղության, աջակցել սատար լինել իրենց ընտանիքներին եւ չթողնել, որպեսզի նրանք իրենց մենակ զգան։ Գրամ Գաբրելյանը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին։ Պատերազմից հետո կերտել գերազան զինվորական կենսագրություն։ Սովորել է Մոսկվայի Ֆրունզե Յամա ռազմական ակադեմիայում, որն ավարտելուց հետո նախ նշանակվել է զորամասի շտաբի պետ, այնուհետև հրամանատար։ Իսկ 2019 թվականին նշանակվել էր հարավային ուղությամ գործող բանակային զորամիավորման շտաբի պետ։ Մասնակցել է ապրիլյան արճակատմանն ու արմահացել 44 օրյա պատերազմում։ Հոկտեմբերի 16-ին հարավային ուղությամ ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ջհամ Գաբրելյանի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը հանցքի հիմնական դպրոցի աշակերտները, որի նախնական զինվորական պատրաստության դասարանը ծննդյան 45-ամյակի կապակցությամբ անվանակոչվել է Ջհամ Գաբրելյանի անունով, հանդես են եկել գեղարվեստական համարներով։ Շախմատի առաջնություն Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների միջև անց են կացվել 2022 թվականի շախմատի թիմային առաջնության մրցումներ, որին մասնակցել են ներզորամասային մրցումներում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողները։ Բացի հնարամիտ խաղին լավագույնս դիապետոնրին հայտ բերելուց, նման սպորտային մրցաշարերը կարևոր նշանակություն ունեն նաև զինծառայողների մտավոր ունակությունների զարգացման, թիմային մտածելակերպի ձևավորման եւ ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու տեսանկյունից։ Շախմատի հանրապետական մարզադպրոցում կազմակերպված մրցումներն անցան բավականին համառու մրցակցային մտնոլորտում։ Սակայն ինչպես յուրաքանչյուր սպորտային միջոցառման ժամանակ Առավել եւս շախմատում հաղթում է ուժեղը, հնարամիտն ու առավել պատրաստվածը։ Հիշեցնենք, որ շախմատի բանակային առաջնությունում առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու առաջնության գավաթով։ Սպարապետը Հայոց պատմության մեջ Վազգեն Սարգսյանը այն անհատների թվին է պատկանում, որոնք իրենց գործունեությամբ ու հայրենիքի նվիրվածությամբ հավերժական չափում ունեն։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ռազմական եւ պետական նշանավոր գործիչ Վազգեն Սարգսյանը մարտի 5-ին կդառնար ընդամենը 63 տարեկան։ Ծնվել է 1959 թվականին Արարատի մարզի Արարատ գյուղում։ Միջնակարգ դպրոց ավարտելուց հետո սովորել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում, աշխատել գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Սարգսյանը ակտիվ գրական եւ հասարակական գործունեությամբ է զբաղվել։ Գլխավորել է Գարուն ամսագրի հրապարակախոսության բաժինը։ 1986 թվականին հրատարակվել է նրա առաջին գիրքը հացի փորձությունը եւ արժանացել ամենամյա մրցանակի։ Գրական կարիերան ընդհատվել է 1980-ականների վերջին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Այդ ժամանակ Սարգսյանը դարձավ երասխում ձևավորված հայկական կամ օրական ջոկատների հրամանատարը, որը գտնվում էր հայրենի գյուղից ոչ շատ հեռու։ Քանի որ Վազգեն Սարգսյանը մեծ համբավ ուներ հայ կամավորական ջոկատներում եւ բանակի սպայական կազմում, 1991 թվականի դեկտեմբերին նշանակվեց անկախ Հայաստանի առաջին պաշտպանության նախարար։ 1992 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1993 թվականի մարտը Վազգեն Սարգսյանը զբաղեցրել է պաշտպանության հարցերի գծով Հայաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ Դրանից հետո նա նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի գծով պետնախարար։ 1995-ից 98 թվականների վերստին գլխավորել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ 93 թվականին հիմնադրել է Երկրապահ կամավորականների միությունը, ընտրվելով ԵԿՄ նախագահ։ 1998 թվականին արժանացել է Արցախի հերոսի կոչման եւ ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ 1999 թվականից մտել է քաղաքական դաշտ, դառնալով հանրապետական կուսակցության առաջնորդ ապա Միասնություն Դաշինքի համանախագահ։ Խորհրդարանական ընտրություններում Միասնություն Դաշինքի տարած համոզիչ հաղթանակի արդյունքում դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանը զոհվեց ոչրագործի դավադիր գնդակից։ Հետմահու արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման եւ ապարգևատրվել հայրենիք շքանշանով։ Նա մեծ ավանդ է ներդրել հայրենի հողն ու սահմանները ճշնամու ոտնձգություններից ձերծ պահելու, մարտի դաշտում մեր ժողովրդի քաջարի զավակների հաղթանակը կռելու գործում։ Վազգեն Սարգսյանը մեծ ջանքեր է ներդրել նաև Հայաստանի պետական շինարարության մեջ։ Անորանալի է նրա դերը ազգային բանակի ստեղծման գործում։ Նրա եյուցան եւ խառնվածքի գլխավոր գծերից մեկը շիտակությունն էր։ Մի հատկանիշ, որը լավագույնս դրսևորվեց բանակաշինության ընթացքում։ Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ անհավատալիորեն ներդաշնակ ընթացավ կադրային սպաների եւ երկրապահների մերձեցումը։ Իր մեջ ի սկզբանե ընդգծված պետական մտածողությունը նա փոխանցում էր հասարակության տարբեր խավերից ելած իր զինակիցներին։ Հայոց ազգային բանակի ստեղծման եւ հայոց պետականության կերտման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար ժողովուրդը նրան տվել է սպարապետ պատվանունը։ 2000 թվականին նրա անունով Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում անվանակոչվել են փողոցներ, դպրոցներ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինստիտուտը, զորամասեր։ Այո, ինչպես կյանքը եւս մեկ անգամ ապացուցեց 2020 թվականին, այս երկիրը բարերով սիրվող երկիր չէ, նաեւ հերադիտակով դիտվող երկիր չէ։ Քարի հետևում քար կա, մշուշի հետևում մշուշ։